goizuntan, gilen eh, zaldun bide, basaizia elkarteko, eh, egunon. Egunon. E, Euskal Herria elkar josiz lema izanen du bateko egunak baigorin, eh, beraz basaizia eta ipaja egoa elkartek antolatzen dutena. Bon, ipaja egoa, berbat, gehien gogoan dugu, ba, seguran izaiten den egun nagusi bat, eh, martxuan, urte guziz, zeiten du baigorik hor, Beraz, um, ipaja egoa elkarteak be, Iparrego elkartea azkenan aurten ahaberritu dute batzuk aspertuago itziren eta gazte batzuk sartu dira antolaketan eta askigoiz hasi dira biltzen eta pentsatu dute urte guziz egiten den Iparregoa hori aintzi, hor, martxo undajean egiten dena Interesgarria izan zela, ipar beste zerbaiten antolatzea, eta hortako pentsatu dute bai urri sartu dira gurekin ahemanetan, araza hori zela egen helburua egurun batean edo ekitaldi batean antolatzea eta ara, sigira elkarlanean eta atera dugu joakoitzeko egun hori. Mm. E, egoa aipatzen dugu batzuk ezagutzen dute behar badaez, seguran beraz gipuzkoan e, egiten dela urte guziz, ahoitera e, zen helbururekin eta nola pasatzen den? Bai, e, interesgarri atxaman duguna ere da Iparra egoaren helburuak pixkat baseiz, eh, direla, jana ibeitu ipajaldeko eta egualdeko arteko ahemanen eh, sendotzea eta mugimendu sortzea ipajaldetik eh, egualderat eta ipajaegoa kantoratzen du eraz lau eguneko ez dakit festival bat denez, baina horako mm. lau eguneko ekitaldi bat a, jantan bezala martxo ondajean antoratzen dena eta helburua duena ipar eta egualdetik jendeak garaztea eta lako programa poit baten egitea bi aldetako animazioekin. Mm, bai, Aipatzu zuzu, ba, Nafarroaren egurnaren eh, helburuak ere biskabat horretan direla, ze beti behar ezkoa ikusten duze biskabat bultzatzea aheman horiek, behar ez dira beti hain naturalak ere, ipar eskoarek eta ego egin artean? E, eh, da ez direla bat hain naturalak, pena da, baina eh, Ragoen txatzen gira olako egunak antolatuz, Ebe, azkenean muga horren austea eta aheman gehiago sortzea bi, bi eskualdean artean, mori euski gola ezan behar da, baina eh, ara, bi, orgu guk nafroen guen gira ara, bi, bi aldeetako bereziki nafajoako animazioak edo dantzataldeak mhm. mm. ekajarazten eta hemengo dantzatalde edo musikataldeekin eh, ahemanak sortzeko eta gero gu auk ere ahemanetan sortzeko ekin, eh direktuki. Larun mateko egunak beraz, eh, ze itxura izanen du eh, trukaketa hori, eh, aheman hori eh, nola, nola irudikatuko da? Az, egun poit bat antaratu dugu. Aztena goizetik, az, pentsatu dugu egun oso baten asteko manera goxoena mehkatu baten antolatzea zera, eta guk uh, eh, oitura baitugu bai duen mehkatuaren antolatzea. Hasiko gira mehkatu batekin, amos bat uh, mehkatari izanen dira Eraz, eh, iparaldetik eta egualdetik, entxatu gira horre erdi-zerdi egiten. Mm -hmm. Onotik amekontan... Ze izanen da merkatu, uh, janari merkatua edo... Deneta izanen da, bereziki janari merkatua, baina eh, ere izanen dira... Uh, zapeta egile batzuk izanen dira, mm -hmm. txalaparta egile batzuk egin dira, entxatu gira, hola, pixka denetaik uh, ukaiten, albezain aberatxa izaiteko merkatua. Mm -hmm. Amekontan ahno jastaketa bat eh, plantan eman dugu, ez irulegiko eta arabako arnoarekin. Eta mhm. segituko dugu bazkari batekin bisentainian. Uh, eh, Joiterazten dut, tokiak berdirela hartu bai. askifite mugatuak baitira, bisentainian izanen baita, eta hori guzia kuskustu txarangak eh, ah. alaikuko du. Kuskustu txaranga ipaja egoaren... Eh, usaiako eh, lagunak, ez? <laughs> Eh, bai, bultzatzaileak ere nun baita. Bai, horiek dira antolatzaileak azkenean, behinat bereziki. Eta urte guziz, iparra egoan ziren, eta aski naturala atxeman dugu horien gomitatzea bai gogira eta egunaren mhm. animatzeko. Mm -hmm. Gero, noa segitzen du egunak? Segitzen du, uh, Baskaritik landa egunak uh, zazpi provinzitako gara jastaketarekin. Ara, lagun batzuk izan dira zazpi provinzietat egun batez uh, garagardo seka. Alko itzuri poita egin dute. Eta segituko dugu uh, eh, bisentainean berean beti kilimak taldearekin eta tiritategi ditxe bastandarekin. Mm aipatzen baitugu, eh, Ipar Euskal Herrikoak, Ego Euskal Herrikoak, eh, izanen dira badira talde batzu pentsatuak, talde batzu ez, eh, ez musika taldeak, baina eh, jene batzu jenen direnak, ez dakit, beh, seguratik adibidez? Bai, seguratik a, autobus bat antoratuko dute eta izen emaitiak egintuzte dituzte Herriko eta berean a, jendea motibatzeko, eta bastanetik ginen direnez mezkatariak, espero dugu ere bastanetik jendea ginen dela, eta naturalki mentik ere, basina fagotik, politik edo... Siberutik. Mm -hmm. e, egun horren helburua e, finkatzea da, urtero egitea hola bai gogin, edo ez da holako ipentsatu eno? Ez dugu ino holako baina gu gotik presidenta izke holako beste antolaketa batean txartzea, eta rado, maia dela urte batez ahremanen sortzea eta ondoko urtean usteko hor egin ditugu bilkura batzuk segurakoekin, eta beti ezagutzak iten dira, eta beti gozo, da zagutzen egitea. Mm -hmm. Eskupean zitugunu gilen zaldun bide, e, eh, basaizia elkartekoa, biztan dena, basaizia elkartea ipatzen dugula, ina egunari pentsatzen dugula, hilabete bat eh, terdi, eh, eskaz orain, bon, e, zerbait augeratzen alda, augtengo na egunari buruz? Augeratzen uh, alda, ez dela izanen, <laughs> espero dugula aukeratzen alda, ez dakit fake news bat denez, zainan. Apilaren aita sortzian izain dela, programa ez dugu inoatera, oh, baina dena prez da. Kulturaldi polit bat ere antoratu dugu, albezain aberatsa derentzat, edo mm-hmm. publiko mm Baina informazioak askifite aterako dira, jatietan, e, eta Facebook edo sare sozialetan partekatuko ditugunak ere. E, Larun bateko, berbat, deia zabaltzeko, zahe jana? Ebe, publiko edo dena egirikia da, egun gozo izaiten baita, edo goizetik hasik edo bazkariat egiten alzitiren zata, atxaldetik ere go, biziki izan izanen da egun bezala, eta, ara, beti, bada manera ezagutzen egiteko, eta olako egunekin dira, ere, manera batez mugak hausten, edo, denak, denak gomitatzen ditugu, eta... Ederki, ba, horretaraziko dugu, baigo dela, goizetik programazioa badela. Eh, Gilen zaldun bide, basa izi alkartekoa, mil esker. Gure gana izinik, eta basa egunon. Gisa bera. Euskalirratiak.eus webgunea.